Eh, Jaime Ekerz eh, artista eh, erberetarrak mila batzionte amaseian Londresen Euskaraz lan bat ukanendua ipagai Ismael Manterolarekin mintzatu zira intzargita. Euskaraz eginiko foieto bat da eta marrazki hori aztertzean ohartu da gerra propagandarako erabiltzen zuten marrazki bat dela. Ismael Manterola berari galdegin diogu elekatu elikatuk antolatzen duen itzaliaren kari zer aurkeztuko duen. Bueno, gutxo gara bera, arkeztuko detena da, ba, marrazki lari baten liburu bat aitzaki hartuta, marrazki batek ba, folleto bat aitzaki hartuta, ba, o, ba aztertzia ze e, paper edo zerrol rol jokatuzun ba, gerra propagandan. Mm. E, aurrenengo mundu gerran, martxan jartzen dira ba, propaganda metodo, metodoak, ze momentu horretarte etzan propaganda gehiagi erabili, e, gerra tresna moduan, eta horretako ba, propagandak erabili zitun, ba, testuaz aparte, ba, marrazkiak edo irudiak eta tartian marrazkiak eta horri buruz hitze da dut baina itzakia egia da dala ba marraskilari holandar batek e, argitaratutako folleto bat, edo behiek folleto edo deitzen diue eh, inglesak, eta da horrelako marrazki bilduma txikio. Zer ikusten da marrazki bilduma hortan? Ba, marrazki horietan ikusten dana da, ba, Alemaniarrak eh, Belgika irraditu zutenian egin zituzten sarrazkiak. Hori da, gora bera, ba, beak eh, serie zabal bat egin ba, suposatzen da bea Belgikan egon zala, ba, ba pixkat ikusten Alemaniak inbaditu ondoren eindako ba, aztokeriak eta, bueno, kurubelkeriako betu esan da. Eta horrekin egin zitun, ba, marraski serie bat egin zun, eh, haundixa marra, eta erakusketa moduan aurkeztuzun Londresen, eta hori izan zan gero aitzakia ba, Londresko zerbitzu sekretu eta sarduratu zianak idea eokitzeko ba, pixkat horrelako folieto bat e, argitaratzeko hizkuntza ezberdinetan eta piskat bialtzeko Europako herrialde ezberdinetara. Batez ere herrialde neutraletara. Hmm. Herrialde neutraletan eragin nahi zuen, ba, batez ere behaien aldea, aliatuen alde jartzeko. Marrazki hori da erfolieto bat, Bai, argitaratu zen amila behatzireun da mazi urtean Londresen, Ados. eta euskeraz dago. Neretzako arrigarria ja pixkat hori zen, amila eh, behatzireun da mazi garren urtean Londresen argitaratutako folieto bat euskeraz zeotia. Bai, aski harri garri eh, Bai, hazin itxan ikertzen, zehati gertatzen zan hori, edo zein izango litzateken horrelako helburua eta konturatu nitxan, ba, gerra propaganda zala. Azkenean, esan dizuan bezala, herrialde neutraletan eragiteko, ba, erabilizuen e, inglesak, erabilizituzten mila tresna, metodo ezberdinak, eta tartian, ba, marrazki, marrazkiak eta marrazki bildumak. Eta gaina kontutan izan Holanda gara hartan herrialde neutrala sala. Orduan ba, herrialde neutral bateko pertsona batek e, eh, esan dakua, zinezgarritasuna ondila zeukan, ba, beste inglesak zuzenean egin dako propaganda, edo frantzesak, edo gerran tartian zeudenak baino. Mhm. Eta hori izan zan, eh, ba, behaien helburua zan, e, herrialde neutral bat, eka, testingura Espainia da, herrialde neutral bat zan. Eta Espainian indarra ondila zeon, batez sektore konservadoreetan, indarra handia zeukaten alemanen aldekuak eta orduan ba, zaila izan zuten inglesak ba, bestalde jartzea oio, lerratzeko gogo hori, eta orduan ba, bai euskeraz eta bai katalanez atea, atea eskeo, ba, ematezun pixkat e, eragiteko aukera edokiko zutela ba, herrialde konservadore batian edo. Mm -hmm. baita esateko bai konservadoria esan bai. Ados, ba, Ismael Milesker eta informazio gehiago nahiko duenak, ba, bionara urbildu barko du. Hori da. Ongi da, mi esker. Ba. Aio. Zuri, aio.